بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ حفظه الله تعالى اما الذين عبدوا الله واخلصوا له العباده اما والامباو وممعبدوا الله سبحانه وتعالى نوكم تكسيا يي الله سبحانه وتعالى عباده وكزفانيا عباده كاجلي yake سبحانه وتعالى بيكي فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة حقيقة الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة أتوى وتوسممية آخرة السمامية آخرة أتى يتولي من بياه السمامية ويكرمهم نأت وكريم ويدخلهم الجنة na atawaingiza peponi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun wataambiwa ingieni peponi kwa yale mliokuwa mmeyafanya hadha maalul mu'minina fil akhirah haya ndiyo yatakavyokuwa maishilio ya waumini akhirah maal marejeo maishilio mathwa na mawa kwa hiyo maalul mu'minina Allah tabaraka wa taala atasimamia mambo yao akhira watapewa vitabu vyao kwa mikono ya kuumeni watavushwa salama kwenye sirati wataingia katika orodha ya watakaokunywa kwenye birika la maji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah atasimamia mambo yao wayukrimuhum na atawakirimu wayudkhiluhum aljanna na atawaingiza peponi hadha maalul mu'minina haya ndiyo maishilio ya waislamu fil akhirah wadhaka na yale ya mwanzo maalul mushrikina fil akhira marejeo na maishilio ya washirikina akhira watalaaniana wao kwa wao watapingana na watakanana wao kwa wao na maishilio yao yatakuwa ni moto wa awakumun naru kama ilivyokuja aya 25 ya al-ankabut wa in kanu fi dunya yatamassakuna ijapokuwa duniani walikuwa wameshikana duniani walikuwa pamoja marafiki vipenzi eh wa in kanu fi dunya ijapokuwa duniani yatamasakuna walikuwa wameshikia wameshikana biibadati tilka almaabudati katika kuviabudia vile vinavyoabudiwa walikuwa wako pamoja wana mahaba wanakwenda wanarudi wayuqatiluna dunaha na wanapigana dunaha kwa ajili yake wanapigana kwa ajili ya mizimu yao kwa ajili ya masanamu yao kwa ajili ya mungu wao wa batili wayastamituna wayuzhiquna anfusahum يستميت استمات يستميت استمات في الدفاع عن وطنه ثابر ثابر ويستميتون عند مثابرة بمعنى wanapambana wakivumilia, wanapambana huku wanavumilia, yanayowapata hawajali. Ndio maana yastamituna wayuzikuna anfusahum, na wanazitoa nafsi zao, wako tayari wafe wauawe, difaan anha, kwa kuyatetea masanamu yao au waungu wao wa batili فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة تنقلب عداوة وقطيعة والعياذ بالله أنا سمى فإنها يوم القيامة حقيقة حقيقة هايو يعني mapenzi hayo ستنقلب هذه المودة yatageuka mapenzi haya wa hadhihi sila na mafungamano haya tankalibu yatageuka kuwa adawatan ni uadui wa qati'atan na ni kukatana waliyadhu billah leo wako pamoja wako sambamba twendeni twendeni tukaadhimisha tukaadhimisha tumesahau eh tumesahau tukumbushaneni kuhusiana na tambiko zetu haya haya tupitishe harambee haya haya mwaka huu tukawachinjie majini wetu ng'ombe badala ya mbuzi. Sawa sawa. Fa innaha yauma alqiyama, hakika mapenzi hayo na mshikamano huo siku ya Kiyama. Naam, satanqalibu hadhihi almawaddatu, yatageuka haya mapenzi haya, wa hadhihi sila, na mafungamano haya tanqalibu adawa, yatageuka kuwa ni uadui wa qati'a na kukatana والعياذ بالله anasema subhanahu wa ta'ala katika suratu az-zukhruf al-akhillau yawma idhin wale waliokuwa marafiki vipenzi siku hiyo siku ya kiyama wale waliokuwa marafiki vipenzi ah wamependana katika misingi ya kufru wamependana katika misingi ya kumkadhibisha Allah walipendana katika misingi ya kumwasi Allah Allah anasema ba'dhuhum li ba'dhin adu wao kwa wao watakuwa ni maadui siku ya kiyama kwa sababu mapenzi yao na mahaba yao duniani yalijengeka katika misingi ya asiye kuwa Allah hivyo basi mapenzi yote yatakokuwa katika mazingira haya yatageuka siku ya kiyama kuwa ni uadui kama alivyosema subhana illa almuttaqina isipokuwa wacha Mungu illa almuttaqina illa wale waoga walioiogopa shirki illa almuttaqina ila wale waoga walioichelea na kuihofia shirki na maasi hawa mapenzi yao yanadumu watattasilu na yana yanashikana yanaendelea bidawamin kwa kudumu aa, ah, muda wa kuwa wa mapenzi yao na mahaba yao walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala naona kwamba ni vipenzi vipenzi kwamba huyu mimi, huyu mimi na huyu ni pete mimi na huyu ni pete na chanda chanda na pete yake siku ya kiyama kama hawakuwa mapenzi yao yamesimama katika misingi ya kumcha Allah tumependana kwa ajili ya dini. Huyu mimi sina udugu naye wa kinasaba, wala sina udugu naye wa ukanda mathalan, lakini sisi tuko pamoja, tumeshikana katika manhaji, tumeshikana kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Nampenda huyu kwa kuwa ni sunni, sunni mithili yangu. Ah, huyu akida yake ni ya'taqid almu'taqad السلفي الصحيح لماذا تحبه آه، أحبه لننبينه لأنه مثلي لأنه أخي يربطني به علاقة المعتقد الصحيح ميمي نفنغمانيشو نهيو نما فنغمانو يتكادي Allah anasema walmu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sisi tumeshikana katika hili dini imewafungamanisha dini imeweka umoja baina ya Salman al-Farisi na Bilal ibn Rabah na Abdurrahman ibn Auf chini ya kivuli cha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Bilal mtumwa wa Kihabasha hawakuwa tayari wale masayidi wao eti kula na watumwa wao kula tu peke yake ni aibu unakula na mtumwa aibu lakini aliposlimu Bilal alikuwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wamependana kwa ajili ya dini Mtume anampenda Bilali kwa ajili ya dini. Mtume anampenda Salman al-Farisi kwa ajili ya dini alayhi salatu wasallam. Kadhalika masahaba wa Arabu waliwapenda wasiokuwa Waarabu kwa ajili ya dini na waliwaozesha mpaka mabinti zao. Bilal bin Rabah kaoa binti wa Abdurrahman bin Auf Mquraish, binti wa Quraish anaozeshwa Bilal bin Rabah dini Itamimu hapo hapo wakija kijana wanachingwea dini imekufungamanisha na wewe na una binti yako lillah ha anasema al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqina anasema al-imam al-fawzan ma yabqa illa al-mawaddatu bayna al-muttaqin hakuna kinachobaki zaidi ya mapenzi baina ya wacha Mungu liannaha kwa sababu mapenzi yao muasasatun yameasisiwa yamejengwa katika misingi ala asasin sahih juu ya misingi iliyokuwa sahihi tabqa fi dunya wal akhirah mapenzi haya yatabaki duniani na akhirah أما المودة التي بين الكفار والمشركين أما ما مبنزي اليوب بين مكفيرين وشركنا فإنها تنقطع حقيقة مبنزيها ويتكتك وتنقلب إلى عداوة ما تجوكك ونودوي المحبة الثانية محبة يأينا يبيلي حب الباطل وأهله المحبة الثانية kuipenda batili na watu wake. Anapenda ngoma, anapenda wacheza ngoma, anapenda mziki, anawapenda wanamziki, anapenda mpira, anawapenda wacheza mpira, anapenda batil na anapenda watu wa batil. Aina pia hii katika aina za mahaba, anapenda taarab na anawapenda waimba taarab. Anatamani itokee siku amemshika mkono mmoja wao akamsalimia, ana mahaba. Anasema hubbul lbatili wa ahlihi, kuipenda batili na watu wake, wa bughdhu lhaqi wa ahlihi, wal billah, na kuichukia haqi na kuwachukia watu wa haki. kwa maana ameyageuza mambo la juu kaliweka chini na la chini kaliweka juu na hizi ndizo zama za kugeuzwa mambo ya haki yakaonekana ya batil na ya batil yakaonekana haki yasemaje ile hadithi ya ruwaibidha nani kumbuka ile hadithi ya ruwaibidha yusaddaqu fihinna alkadhibu atasadikishwa kwenye hizo zama ambazo zitawajia umma wangu. Kuna zama zitawajia umma wangu, yusaddaqu fihinna alkadhibu, muongo atasadikishwa, wayukadhabu yukadhabu sadiq, mkweli ataonekana kwamba huyu ni muongo. wa yu'tamanu alkhainu mtu mwenye khiana ataaminiwa wayukhawanu al-amin na mtu mwaminifu ataonekana huyu ana khiana wayatakallamu fihinna ar-ruwaybidha na wazungumzaji wakubwa kwenye hizo zama watakuwa ni ar wakauliza masahaba kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam wa marruwaybidhatu ya rasulullah ruwaibidha ni nini ni kina nani hao akasema arrajulu tafihu yatakallamu fi amri al-amma, ni mtu mpumbavu anazungumza juu kwa niaba ya jamii. Zitawafikia umma wangu hizo zama. Tumefika au bado ha? Tumefika au siko mbele mbele? Hizo zama zilishatangulia kabla. Muongo nakana mkweli, mkweli nakana muongo, mwaminifu huyu msio msomo mwaminifu, haini huyu mwaminifu wazungumzaji ndio wao arruwaibidha naongea hana aya hana hadithi hana misingi ya kiilmu ruwaibidha anasema wabughdhu alhaqi wa ahlihi na kuichukia haki na watu wake haki ni tauhid haki ni sunna haqi ni manhaji sahihi kweli si kweli madha baada alhaqi illa ldalal kuna nini tena baada ya haqi zaidi ya upotevu haqi ni tauhid ikiwa haqi ni tauhid wenye haqi ah, kwa upande huo ni ahlu tauhid sindio ikiwa haqi ni sunna wenye haqi kwenye upande huo watakuwa ni ahlu sunna addaina ilaiha wanaoilingania hiyo sunna addaina ila tauhid wanaolingania kunako tauhid alalama huyu Sheikh Muhammad rahimahullah kuna sehemu amesema watuhibba ahla alikhlas watuwaliyahum watubghid ahla alshirk watuadiyahum wapende watu wa ikhlas kuwa na urafiki nao wachukie watu wa shirki kuwa na uadui nao. Hawa watu wenye mapenzi haya wamegeuza, wanapenda batil na watu wake, wanachukia haki na watu wake. Ndio hizi zama alizozichelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa hadhihi sifatul munafiqina, na hii ni sifa ya watu wanafiki. Ukijiona unawachukia watu wa haki, watu wa sunna, watu wa tauhid ukijiona kwamba unawachukia watu ambao wanawaelekeza watu kunako kumpwekesha Allah katika ibada na kutahadharisha jamii kutokamana na shirki, wanahimiza watu juu ya makarimul akhlaq na mahasinul a'mali, ukawa unawachukia watu hao wanaotahadharisha juu ya masawi akhlaq. Amesimama anapiga vita bid'a, wamchukia. Amesimama anapiga vita riba, unamchukia anasimama anapiga vita kutembea uchi kwa wanawake, unamchukia, elewa kwamba una kitu si chema katika moyo wako. Dhahiri eh? Mwenye nafuu ni yule ambaye anaona kwamba ustadhi yuko sawa, hata kama yeye hafuati bana, huyu bana yuko sawa. Ah, wewe vipi? Ah, mimi ni, ni mwenyewe tuna matatizo yangu, lakini haya aliyosema ndiyo haki amesalimika katika upande huo hajasalimika katika upande kwa nini yeye haifanyi kazi dhahiri mbaya zaidi hafanyi na anawachukia bali huenda akaenda kawachongea sehemu fulani wa hadhihi sifatu almunafiqina na hii ni sifa ya watu wanafik hayo ameyasema al-allama al-imam al-mujaddid rahimahullah anasema al-allama al-fawzan حفظه الله تعالى النوع الثاني أين يبيل كتك أين محبة محبة الباطل وأهله kuipenda batili na watu wake wabughdhu alhaqi wa ahlihi na kuichukia haki na kuwachukia watu wake hadhihi sifatu almunafiqin amerudia maneno ya Sheikh rahimah rahimahullah kisha kaendelea kusema al-Imam al-Fauzan hafidhahu Allah fa innahum yuhibbuna al-batila kwani wao watu wa batil wanaipenda batili kwani wao watu wanafiq wanaipenda batil wayakrahuna al-haqqa na wanaichukia haki yuhibbuna al-kuffara wanawapenda makafiri wayabighiduna al na wanachukia waislamu والنفاق نأنافق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر أنافق ما نياك إظهار الإسلام نكذهريش كان نكانوا كانزو مارو من جمس كتيني ورذهريش ديني وإبطان الكفر نكفيش وكفير وعلامة المنافقين نألامز واتوا نافق أنهم يحبون أهل الباطل ni kwamba wao wanawapenda watu wa batili wapenda watu wa batili hii ni alama ya unafiki wayabghiduna ahla alhaqi na wanawachukia watu wa haqi hili liko wazi kabisa unaweza ukaenda katika ofisi inaambiwa kwamba ni ofisi ya waislamu yashughulikia mambo ya waislamu kifika pale wakakiona tu na mandevu yako na kanzu fupi utaona mtu anaanza kukunja uso kana kwamba amemwona mtu amening'iniza jisalaba kifuani mwake bali huenda akaja mtu amening'iniza jisalaba kifuani mwake akamchangamkia na akamtolea bashasha kamili ya uso wake ha mzee Antoni karibu mzee Antoni karibu <laughs> karibu nataka chai nataka kahawa ingia wewe na ndevu zako na kanzu yako fupi na umekwenda kwa haki tu basi kitendo cha kukuona mtu anakunja uso abus ishara nini anachukia kukuona kwenye mazingira haya yani kama vile manaswara naswara akimwona muislamu kavaa kanzu eh? ana madevu anachukia na huyu muislamu naye pia ambaye anachukia yani kama vile nasara sara hiyo akhi mmoja anasema mara nyingi wa manasara akipishana nao ana ndevu nyingi huyo akha ana ndevu nyingi mpaka zakaribia kufika kwenye kifua kwa kanzu na ndevu zake sema mara nyingi nimechunguza nikipita nikipitana na nasara utamsikia anaanza kuimba nyimbo za kanisani yani ile kuni kunitia chuki lakini mimi ninavyoamini kwamba huyu kamkumbuka bwana Yesu sababu mimi nafanana na Yesu mimi nina ndevu na nina kanzu <laughs> yeye anakujiambia kwamba huyu kiasili kwamba ni chuki zake tu ukikuona hivyo anza mtu kuimba mambo ya kwaya kwaya mambo ya bwana Yesu ima labda ndo dua labda katika dua zao kwamba hili Islamu lina majini hivi kwa hiyo piga dua zako labda, au kuonesha chuki tu. Sasa yeye anasema mimi nikimwona anafanya vile, najiambia mimi nafanana na Yesu, nina ndevu kama Yesu, nimevaa kanzu kama Yesu, kamkumbuka Bwana Yesu kupitia mimi, basi anachana naye. Anasema wanifaqu huwa idharu lislami wa ibtanu lkufri وعلامة المنافقين أن علامة زوات أنهم يحبون أهل الباطل نكون بواوانا وفيلة واتوا باطل ويبغضون أهل الحق نوانا وتكية واتوا حقي فإذا رأيت من يبغض أهل الحق وتقفمون يلي أنبايا أنا وتكية واتوا حق خصوصا صحابة رسول الله هسهاسم صحابة وامتموا الله نوتكية صلى الله عليه وسلم ويبغض علماء الأمة na anawachukia wanawazuoni wa umma wa aimmat almuslimin na maimamu wa waislamu fa'lam annahu munafiq elewa kwamba huyo ni mtu mnafiq wa in kana yudhhiru alislama hata kama atakuwa anadhihirisha uislamu wa yashhadu an la ilaha illa allah na akawa ana shahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah wa anna muhammadan rasulullah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah fi dhahiri katika muonekano wake lakinahu fi lbatil mulhid kafir lakini yeye kwenye moyo fi lbatil ndani yake mulhidun ni mpingaji kafir kafiri yatasattaru bilislami anajistiri na kujificha kwenye kichaka cha uislamu wa bishahadataini amejificha kwenye kipori cha shahada mbili asionekane wa illa fahuwa kafirun kinyume chake huyo ni mtu kafir fi darki al-asfali minan nari tena yuko kwenye daraja la chini kabisa katika moto wa jahannam wal billah